besta nutrajo el carbon dioxido. Helpe de hidrogeno, cae microorganismoi, noviga entrepreno en graz, volas converti carbon dioxidon al valora proteino, exemple por besta nutrajo. La iuna entrepreno volas ne nur contribui al la reducto de en aerigoi de carbon dioxido, sed volas ancau malfermi alternativain dauripovain fontoin por proteino. La carbon utiliga tecnologio estis disvolvita dele instituto pri biotecnologio de la de Graz. Oni usas tiu cele certain microorganismoin, kiui povas usi carbon dioxidon kiel crut materialon tipa representanto de tiui kiel hemolitotrofai nomatai organismoi estas la bacterio Cupriavidus necator. Tiu bacterio capablas usi carbondioxidon kiel solan fonton por carbono, sed gi besonas relative multe da energio en formo de hidrogeno. La bacterio laboras cetio principe kiel plantoi, nur che anstatau lumo servas hidrogeno kiel energifonto, diras scientisto La energio estas cerpata per biologia pruligo, do oxidado de hidrogeno per oxigeno, caice tio ec estas aquo. Hidrogeno estas ancorau tre multe costa. Ni antauvidas tamen che eblos producti gin, essence pli favor coste, caie pli grandai quantoi ce la utiligo de verda superflua electra curento. Aliflanque la procedo funccias extrem efice, rilate al energi consumo. La ne gen modifitai microorganismoi pli multigias de si mem, cae besonas nur mal multain nutrain substanzoin cae carbon dioxidon. la fino de la proceso, cupria vidus necator povas encusigi en sia biomasso gis octec in da valorega proteino, cae tio ocasas medicon vene, cae spazio spare, diras la stiencisto. Ie laboratoria scalo, la proceso lau indicoi de la esploristoi iam estas establita. Estas la celo de la iuna entrepreno, cupli, dum la venonta iaroi, bioreactoroin cun industriae installagioi, ciel exemple cun cement fabricoi, por utiligi el ties rupcasoi carbon dioxidon. Nun tempe, la entrepreno construas jam cun labore cun alia austra entrepreno pilotan reaktoron cun en tuta volumeno de 300 litroi por crei la necessan bazon por economia bioproceso. Sekve, la econo fluu flu en la planadon de granda instalajo por povi producti dum la venonta iaroi proteinon i escalo de multa tunoi diras la afer gvidantino de la noviga entrepreno laula indico i de la entrepreno la precisa consisto de la productota i proteinoi estas variebla lau aplico celo Kiel prilaborita, protein ricia biomasso, la producto povu servi recte kiel nutrajo por hom nutrai bestoi, cae tiel povus anstataui la actuale usata in besto nutrajoin, kiui estas fish pulvoro, cae sojo. Negativae efficoi alle medio, kiui estas cunligitae cun tio, tiel povas esti reductatae crome eblus crei al donan alternativan formon de productado de nutrajo, quiu ne besonas cultiva in cae pasta in areoin, cae mal pli besonas alia in fontajoin, diras la estrino. Char la agriculturo, exemple per la amasa tenado de pestoi, estas unu el la plei grandai en aerigantoi de varmdomae gassoi, oni pensas ce la noviga entrepreno pri de proteina nutrajo ancao por homoi. La baza tecnologio povustamen tamen ancao esti usata por producti medicon venan bioplastajon.